littafi na biyu wanda Ruqayya Ahmad mai galanta ta ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda Maryam ta ce da karfe takwas saura ta gyara ko'ina a ɗakinta sannan ta shiga wanka tana fitowa daga wankan ta zauna sai kwalliya sosai a cikin waɗansu riga da suka ɗan kanti a cikin kayan da Abbas ya kawo masa farabaciya dan duk cikin kayan nan su suka fi ɗaukar hankalinta kayan sun yi matuƙar yi mata kyau sosai Shaɗin ɗin dogo ne har ƙasa ita kuma rigar iyakar ta ugunta kuma yar gajera ce mai gajeren hannu gashi yadin kwatin ne bulu ne kuma mai karfi da digo-digon fari ita kanta ta san kayan sun mata kyau sosai ta tace jikinta da turare kala-kala tana saka sarƙaren ita ma wata ƴar ƙarama ce da ƴan kullayenta masu kyau su ma a cikin kayan suke sallamar abbas saki yana tsaye a bakin ƙofa yana kallon yana murmushi a hankali ya taka ya shigo cikin ɗakin ita kam kunya gaba ɗaya ta rufe ta ta sunkuyar da kanta gashi kanta babu ɗan kwali ya zauna a bakin gadon yana kallon ɗakin a tunda ta zo gidan bai taɓa shigowa ɗakin ba a gaskiya ɗakin ya yi mishi kyau komai tsaf ya san matar shi mai tsafta ce kenan kuma dama burinsa kenan ko da yaushe Allah ya bashi mace mai tsafta gashi kuwa ya samu sai saurin zamowa daga bakin gadon tana gaishe shi ya amsa cikin jin daɗi ya ci gaba da faɗin kwalliya aka share haka na ga sai ai bacci suke yi tana wasa da 'yan yatsunta a kanta a ƙasa tace a'a ba bacci nake ba ya jawo filo a bayan shi sannan ya kwanta yana faɗin bari mu dana gadon amarya dariya kawai ta yana daga kwancen ya jawo wannan abu ya duba ya jawo wancan akan durowa ya duba yace mata idan na huta gobe za mu je mu gaida su a hankali ta ce Allah ya kai mu ya miƙe yana faɗin ta so mu je falo mu karya daga nan sai mu shiga cikin gida mu gaida su hajiya. ta tashi ta buɗe wardrobe ta ɗauko ƙaramin ɗan a abaya baƙi ta ɗaura a kanta sannan suka fito falo a cikin satin da su Abba suka dawo baya zuwa ko ina dan dama idan suka yi tafiya suka dawo sukan yi sati guda suna hutawa a gida ko kwana hudu kafin su fara zuwa wajen aiki to a cikin wannan satin Abbas yana gida bai je ko ina ba in banda gidan gwagwa da suka je suka gaishe ta yi bugun saukar da kansa ga Maryam wani irin shishige mata yake yi ya tafi ciki da ita sosai yana kanta a jiki saboda ya lura matar tashi akwai tsananin kunya kuma tana kunyar shi sosai amma duk da haka sai yayi ƙoƙarin ganin ta rage kunyar shi sosai dan yanzu takan ɗanci abinci a gaban shi sannan sukan yi hira kuma takan ba labarin ta kuma ya san abubuwa da yawa a game da ita yarinyar ta kan burge shi domin yana son ɗabi'unta kuma ta shiga shi da yawa a satin da Abbas ya koma aiki a satin su Maryam suka samu admission a BUK Maryam za ta karanci English wato Turanci gaba ɗaya su Aisha Bara'at Maimuna duk sun samu admission ɗin kuma kowa da abin da za ta karanta ranar Maryam ta yi murna da bata taɓa yi ba a rayuwarta ta rasa inda za ta sa kanta dan daɗi a ranar ma da suka je suka faɗa wa gongo kuma ita ma murnar ta taya ta tare da fatan Allah ya sa mai amfani za ta yi karatun Yahuza ne ya musu cikin komai na registration duk wani abu da ya kamata su to sun gama shi har sun fara zuwa karatu gaba ɗayansu ake kai su a motar gidan har da aminan a ciki amma ita tana aji uku ne ita da kufura matar haji da yake motar babba ne sai shan wako Maryam na jin daɗin karatunta yadda ya kamata kuma komai yana tafiya mata yadda take so Ranar wata Juma'a bayan sun da daga makaranta a lokacin an taso daga sallar Juma'a ta fito daga ɗakinta tana fitowa falo sai ta iska a bas a kwance kan doguwar kujera ya dafa kai shi da hannunsa idan shi a rufe Sai saurin cewa sannu da dawowa bai bude idan shi ba sannan ko mai yi ba sai dai a hankali ya amsa da yawa ta dan jima a kai shi tana kallon shi kuma ta san dai dole da akwai abin da yake damun shi ita ma kujera ta nema ta zauna a can gefe da shi haka kawai ke ta ta shiga damuwa har aka yi kiran sallar la'asar ta tashi ta shiga ciki ta sallah bayan ta yi sallar ne ta sake fitowa falon sai ta sake gane shi kuma a kwance yake har yanzu da alama bai tashi tun ɗazun nan ba na ya sallah sai ta matsa da shi tana faɗin an yi sallah fa da ka tashi kayi a hankali ta ga ya saukar da hane shi daga kan nashi da ya rike ya tashi da kyar ya zauna ta tabbatar da lallai da akwai abin da yake zamun shi ta ɗan maso kusa da shi tana faɗin ko ba ka daɗi ne ya ɗaga kanshi da kyar. ta saurin cewa sannu ka daure kai sallar sai ka kwanta ko kuma na kira ya a ciku ko ya Suleiman ya girgiza kansa alamun a'a gaba ɗaya gani ta duk yanayinsa ya canza fuskar nan da ta sani mai yawan fara'a duk sai ta ga ya kau babu komai a fuskar shi sai damuwa da ƙyar ya dogara ya tashi aikin da kamar ta je ta ji tai kamar ta je ta rike shi ta taimaka masa amma ina tana jin kunya ba za ta iya ba haka nan dai ya daure ya tashi yana kokarin shiga daki yayi taku ɗaya biyu kafin ta ankara gani kaiwai tai an yi sama da shi sai gashi a ƙasa yana wata irin ƙara tare da wata irin fiska. ya rike kai shi jam kaftan karkan zai cire a guje kai kansa ita ma tana ihu tana kokarin daga shi ganin yana wata irin fusga ne yasa ta ƙara tsorata bata san lokacin da sai cikin gida da gudu ba a daidai inda zaka shiga sashen Atiku da Hafiz suka yi karo da Atikun shi da Sulaiman ganin Maryam a wani irin hali yasa gaba ɗaya suka tsorata suka yiwo kanta suna faɗin lafiya Maryam ita kanta bata ma gane ko suwaye ba domin ta mugun tsorata kawai sai faɗi take ya Abbas ne ya Abbas ya faɗi gaba ɗaya sun fahimce ta sun gane ciwon shi ne ya tashi da gwado su ma suka juya zuwa sashen nasu har a lokacin yana tsakiyar falon yana wannan ƙara a hankali a hankali sai dai duk wanda ya ga irin abin da yake dole ya tausaya masa don kuwa yana tsananin cikin ciwo haka nan suka ɗaga shi su biyu suka kai ɗakin shi suka kwantar da shi akan gado tsananin ciwon da yake ci ne yake saka shi wannan fuske-fusken cikin atiku na rawa ya kalli Suleiman yace da shi kai sauri ka je cikin gida kai wa Dr. ni waya kafin ya rufe bakinsa, ma Suleiman ya isa bakin kofa Atiku ya ci gaba da rike shi ita kan Maryam har a lokacin kuka kawai take. Atiku ya dan kalle ta sannan ya ce ba kuka zaki ba Maryam addu'a zaki masa ita ya yafi bukata. Sai a lokacin ta tuno da addu'a ta yi saurin komawa ɗaya gefan gadon ta zauna ta ɗora hannunta akan goshinsa. Shi kuma Atiku yana rike da hannayensa sai ta fara karanto masa addu'o'i. duk wadda ta so bakin ta yi kawai take idan ta kuwa sai faman zub da hawaye yake ganin yadda gaba ɗaya kamannin Abbas ɗin suka canza kwata-kwata ya fita daga cikin kamanninsa. Irin yadda yake yi dole ma ka ce lallai ba shi da hankali. Abin abin ban tausayi. Dole ne ma ke kuka. Shi kansa a cikin a cikin tashin hankali yake. bai jima da fita ba sai ga su shi shigo shi da Hafiz da Saratu wadda ita kuka kawai take tana faɗin ni har ina murna a bas ya kusa shekara ji ciwon nan bai tashi ba Sai abu na hanya Allah ubangiji ya sawwaka maka Allah dai ya sa kar ya wahalar da kai kamar wancan karo saboda sun san idan ciwon ya tashi ba ya maka ta daɗi gaba ɗaya ƴan uwan sun kewaye shi ji suke tamkar su zare masa wannan ciwon Yahuza ne suka shigo tare da likita hannunsa riƙe da jakar ta likitoci gaba ɗaya su suka sha a kansa suna roƙon a akan ya bincike shi sosai mai sauraro a nan za dakata a cikin shirin namu na yau a na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya mun tsaya ne inda yahuda suka shigo da likitan hannun sa da irin jakar ta likitoci gaba ɗaya su suka yi masa ta a kansa suna roƙonsa akan ya bincike shi sosai bai yi musu magana ba har sai da ya zauna a bakin gadon yana ɗan dudduba yanayin a fasin sannan ya ce don Allah su ɗan fita waje a bar Atiku da hafis anan dai gaba ɗayan su suka yi falo Mami Saratu kan da ƙyar ta iya dago Maryam saboda har yanzu kuka take kuma hankalinta a tashe ta sosai. Sun kai wajen minti arba'in a zaune a falon tukun-tukun. Dan duk yawancin jama'ar gidan masu shishigo don sun samu labari. Kowa ka gani da tunanin da yake a ransa. don kuwa sun san ciwon Abbas idan ya tashi baya masa ta daɗi. Ko ita Maryam da bata san yanayin ciwon nasa ba abin ya ɗaga mata hankali ganin yanayin da yake ciki. Sai ga Hafiz ya fito daga ya fito daga cikin ɗakin. Gaba ɗaya suka kansa suna tambayar sa yaya yanayin cikin nasa. Ya tsaya kawai ya kama ƙugunsa har yanzu da damuwa a fuskarsa. sannan ya ce dole sai an kai shi asibiti don Dr. ne ya ce sai sun bincike shi sosai kuma ga shi Dr. Ado yana nan kai Sulaiman ka je ka ɗauko mota ka gyara ta sosai kai kuma Yahuza ku shigo kai da Abdulhakim ku taimaka mana mu fito da shi Tuni sun yi cikin ɗakin shi kuma Sulaiman ya fita waje hakanan suka tattaro shi da kyarra dan bai ma mai yake yi ba gaba ɗaya su suka nufi wajen gate ɗin kowa ka gani jikinsu a sanyaye Maryam kan sauri ta ta ɗauko doguwar rigar a baya ta saka ta kulle sashen nasu ta biyo su da sauri tuni ma har sun saka shi a mota kuma suna shirin fita Mami Saratu ma da su Aisha sun cika mota za su bi su tuni ta faɗa motar ita ma Wani babban likita ne mai zaman kansa wanda dama duk lokacin da ciwon Abbas ɗin ya tashi nan ake kawo shi. Na wani mutumin Indiya ne wanda shi dama asibitin an buɗe shi ne akan ciwon da ya shafi kwakwalwa. Akwai manya-manyan likitocin da suke aiki a ƙarƙashinsa kuma sun gyara asibitin sosai. Gashi suna da kayan aiki sosai. bas a wajen gashi asibitin akwai tsada don mai karamin karfi bai isa zuwa wajen ba da suka kawo shi aka shiga da shi wani ɗaki, har yanzu wajen ƙarfe shi da saura na yamma ba su fito ba duk ɗan uwan bas sun cika asibitin kuma kowa ka gani tukun cikin Maryam kan na can gefe zaune akan sallayar da Aisha ta shimfiɗa musu ta takure a waje guda kuma har yanzu idan ta bai daina zubar da hawaye ba sai addu'a take ta fama yi basu fito da shi ba har sai bayan sallar isha'i wajen karfe bakwai da rabi suka kai shi wani gefe gaba ɗaya ƴan uwan nasu suka kansa kowa so yake ya gaishe amma likitocin suka hana suka ce bacci yake yi kuma yana buƙatar hutu ba a so a tashe shi har sai ya tashi da kansa dan haka su lalle ya kasu gaishi kawai kowa ya tafi gida a bar mutum ɗaya kawai haka nan kuwa akai kowa leƙawa ya gaishi ya bar wajen har bayan ita kam ta rasa yadda za ta yi da tausayinsa saboda dama can ita haka take da tausayi indai har ta ga lafiya to gaba ɗaya sai ta ci ta shiga damuwa Fati tana gani suka baro shi a asibitin dan an ce Suleiman ne kawai sai zauna da shi. Dan da har da Yahusa amma suka ce a'a mutum ɗaya ya isa. Haka nan suka dawo gida ita kam kasa komawa sashen ta tai sai cikin gida ta wuce babban falo. Suka tarar da matan gidan gaba ɗaya da sauran waɗanda ba su samu zuwa ba. Suma duk sun yi cikin da su. baya ma hajiya babba kana ganin ta ka san tana cikin tashin hankali ne suna ganin su kowa kokari yake ya tambaye su yaya cikin abas din ita kan ma masaratu ko ma ta can kusa da hajiya babba suna magana daga gani kuma bayani take mata akan ciwon abas din tare da kwantar mata da hankali ita kan maryam na ce abin da ya dame ta ya dame ta daga ƙarshe ma su maimuna ta ji ɗakin su tace ita anan za ta kwana ba za ta iya komawa sashen ta ba washe gari bayan sun yi sallar asuba gari ya ɗan fara haske ta koma sashen ta ta kimtsa ko ina sannan ta wanka bata jira aka kawo mata abin karyawa ba ta sake komawa cikin gidan bayan sun gaisa da matan gidan ne ta koma ɗakin hajiya babba suka gaisa ce ya kamata Maryam ki saka wa zuciyarki hakuri Allah shi ya dora wa Abbas wannan cuta kuma muna yi masa addu'ar Allah ubangiji ya yaye masa saboda haka nake son ki saki ranki ki dinga masa addu'a ta dan share hawayen da ke zubo mata sannan ta ce nagode hajiya hajiyar ta sa aka kawo mata finkaso da miya da kunin gyaɗa. Maryam ki karya ku zo ku tafi asibiti ke da bara'atu ku kai musu abin karyawa daga nan sai ki gano shi mu ma za mu zo idan an jima haka nan dai Maryam ta dan ci abincin kaɗan dan kan Hajiya babban ta ce bata ci maganar ta ba zuwa can aka aiko su fito an kai abinci mota tunda suka shiga harabar asibitin gaban ta yake faduwa ita kam so kawai take ta ga Abbas ta ga a wani hali yake ita da bara'atu kowa da kwandon kayan abinci a hannunsa a hankali suka shiga ɗakin ƙamshin room da sanyin ɗaki ne ya fara yi musu maraba gaba ɗayansa suka yi sallama ɗakin gado ne guda biyu kawai a ciki ƙasa kuma tayes ne sai fridge da aka ɗora TV kai gaban ɗaki a gefe ɗakin ya tsaro kamar ba asibiti ba Suleiman ne ya tare shi tare da karɓan kwandon abincin da yake hannun Maryam yi musu sannu da suwa ita kan Maryam gaba ɗaya hankalinta yana kan gadon da Abbas ke kwance bata ma saurari gaisuwar Suleiman ɗin ba tana ta isa bakin gadan tana kallon shi har a lokacin bacci yake yi sosai ta kura mishi ido ganin yadda numfashin shi ke fita daga kadi yana jin jiki tausayin shi ya sake kama ta maganar Suleiman ta ji a bayanta yana faɗin ai jikin nasa da sauki sosai da ya farka da asuba kuma na gaishe shi ya amsa sai dai ina jin karfin allurar da suka yi masa ne yasa ya sake komawa baccin da har yanzu bai sake tashi ba ta saki ajiyar zuciya a hankali Sulaiman din ya jawo mata kujera ta zauna sai a lokacin suka gaisa tana tambayar shi kwanan mai jiki Bara'an ta zuba wa Suleiman ɗin abinci ya ci. sai sai ga Hafiz da Atiku ba a dade ba kuma Mali Saratu ma suka zo da Yahusa Abdulhakim shi ya kawo hajiya. asibitin nan dai a ranar cikaye sosai da ƴan uwan Abbas da abokansa da sauran abokan arziki Isa ma sun zo da matar shi Asiya Maryam ta roƙi Yahuza dan Allah ya ce ya faɗa wasu a bas na asibiti ya ce mata babu damuwa idan ya mai da su mami gida zai wuce ya faɗa musu har malin ta ce sai su faɗa masa lokacin da za su zo sai ya koma ya ɗauko su sai da aka yi sallar zahar sannan a Abbas ya farka idanuwansa kaɗai ya buɗe amma baya iya koda motsi a lokacin Sulaiman ne da Isa sai Maryam su ɗakin dan duk sauran sun koma gida mazan kuma sun tafi wajen su ganin ya bude idon shi ne ya sa gaba ɗaya suka yi su ne masa sannu amma ina ba zai iya amsawa ba saboda tsananin ciwon da yake ji Maryam kan na tsaye daidai kafafunsa tana kallon shi gaba ɗaya a cikin damuwa take shi ma kallanta yake amma babu bakin magana a lokacin har Suleiman ya fita waje don ya kirawo likita shigowar likitan ne ya sa gaba ɗaya suka fito daga ɗakin Isa ya ce zai je gida sai da daddare ya ce zai dawo hakanan suka zauna akan kujerun da suke ɗakin suke bakin ɗakin Likitan ya kusan minti talatin sannan ya buɗe ƙofar ya leƙo yana kiran Sulaiman. Bai fi minti goma ba kuma ya sake fitowa. Ya kalli Maryam ya ce za ki iya shiga Hajiya. Sannan ita ma ta sake shiga. Sai da yamma Yahuza ya kawo wasu gwaggo ita da Halima adda da furar asibiti. Gwaggo da ta ga cikin Abbas ɗin gaskiya ta tausaya masa. gaba ɗaya suka yi masa fatan samun sauki Maryam na makale jikin gwaggo sai hawaye take yi Gwaggo ta ce ba kuka zaki ba mai rama addu'a zaki masa wannan ai sai ki sa shi ma ya kasa dauriya Ki nutsu kin ci ko Mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau A shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya